va bu hayotni alloh taoloni roziligiga musharraf bo'ladigan hayotlardan qilsin chunki bor butimiz shu hayot 70 yil yashasak ham 60 yil yashasak ham 15 yil yashasak ham bor shu zafar quchsak quchib qoldik bu hayotga qaytarilmaydi kofirlar mana qur'oni karimda ya alloh agar bizni hayoti dunyoga qaytarsang biz albatta yaxshi inson bo'lardik zakot bergan bo'lardik haj qilgan bo'lardik solih insonlardan bo'lardik deb kofirlar aytganda yo'q berilmaydi endi bo'ldi hamma yo'q bitti endi bu hayot alloh taolo bizga bergan bir imtihon zafar quchib qolsak alhamdulillah yo zafar qucholmasak bu ham o'zimizni misol uchun alloh taolam hadis qudsiyda aytadiki ey bandalarim bu innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah va man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsa ey bandalarim bu sizlarda hayotinglar sizlarga berilgan har bir amalinglarni yozib qo'yaman har bir amalinglarni-yu, har bir qilayotganinglarni yozib qo'yaman-da, so'ngra sizlarga qiyomat kuni havola qilaman. Mana bu amaling. Ko'rib qo'y. Faman vajada khayran falyahmadillah. Endi kim shuni yaxshi topsa, Allohga hamd aytsin qiyomat kunida. Va man vajada ghayra zalika, endi kim yomon topsa, fala yalumanna illa nafsa. Endi o'zidan ko'rsin. Alloh taolo shunday deydi. O'zingdan ko'r. Chunki men senga hayotni dunyoni bergan edim. Mana yaxshi, mana yomon deb bayon qilgan edim. Endi o'zingdan ko'r deb go'yoki insonni nafsiga qo'yadi. Fala yalumanna illa nafsa. Lekin biz Alloh taolodan katta umidvormiz. Chunki biz alhamdulillah Allohga hamdlar bo'lsin, umumiy musibat bo'lgan, umumiy husronda bo'lgan insonlarning ichidan olib chiqdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda val asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر alloh taolo asrga qasamiyot qilib aytadiki alloh taolo vaqtga qasamiyot qilib aytadiki innal insana lafi xusr albatta insonlarda hammasi zararda al insani arab tilida kalimaga aliflam kiriladigan bo'lsa hamma narsani o'z ichiga oladi inson so'ziga aliflam kiritildi bu yerda hamma insonlar birorta inson yo'qki hamma inson shu al-inson degan kalimani ichiga kirib ketadi. Xoh qora bo'lsin, xoh oq bo'lsin, xoh aqlli, xoh aqlsiz, mutlaq inson zoti hammasi xusronda zarardir deb Alloh taolo qasamiyat qiladi. Magar to'rtta sifatni o'z ichiga olganlar zararda emas. Ular Allohni roziligiga kifoya qiladi. Birinchi sifat amanu, iymon keltirgan. Va amilu solihat, ikkinchisi salohiyatli amal qilgan. Uchinchi sifat va tawasau bil haqq, haqqa vasiyat qilgan, to'rtinchisi va tavaso bis sabr, sabrga vasiyat qilgan. Mana bu 4-ta sifatni o'ziga mujassam qilgan insongina zarardan chiqadi deb Alloh taolay aytadi. Alhamdulillah biz bu sifatlarni qisman egallaganmiz. Ya'ni boshqa insonlardan ko'ra biz muhojirlar, xosatan umumiy insonlar ichidan Alloh taolo bizni olib chiqdi. Bu tarafdan men alhamdulillah Alloh taoladan umidvormiz. Chunki biz asli xusronda zararda bo'lgan insonlarni ichidan olib chiqdi bizni alloh taolo alhamdulillah deymiz lekin bu ne'mat zararimizga ham bo'lib qolishligi mumkin ozgina qalbdagi niyatni o'zgarishligi bilan ozgina qalbdagi yaqinni o'zgarishligi bilan yaqin Allohga bo'lgan ishonch Allohdan beriladigan mukofotlarga bo'lgan ishonch ertangi kun musulmonlarning sharafiga bo'lgan ishonch ozgina o'zgarib qolishlik bilan haligi zohirda ko'rinib turgan yutuq zararga aylanib qolishligi mumkin. Shuning uchun Alloh taolodan davomiy bo'lishini so'raymiz. Alloh taolo bizga qiyomat kunida o'sha ayni Asr surasida hamma zararda bo'lgan insonlarning ichidan to'rtta sifat bilan ajratgan kishilardan bo'lishni so'raymiz. Shuning uchun Imom Shofiy aytadiki: "Law ma anzalallohu ala xalqihi illa hazihi surata lakafathum." Agar Alloh taolo qaloyiqga, bashariyatga bu asr surasidan boshqa sura nozil qilmaganda ham yetar edi. Insonni dunyo oxirat najot topishiga asr surasi yetar edi. Chunki Alloh taolo asr surasida hamma yo'qni bayon qilib qo'ydi. Inson zarari shu, zarardan chiqadigan narsa shu. Iymon keltirishlik, yaxshi amal qilishlik, yaxshi amal qilishlikka hamma yo'q kirib ketadi. Eng yaxshi amal ixlos bilan qilingan Agar ko'rinishda rosa katta bo'lib rosa qiyinchilikni o'z ichiga olgan amal bo'lsa-yu, ixlos bo'lmasa habata bo'ladi. Yo'q bo'ladi u amal. Bizning muhojirlarimiz ichida ham, misol uchun hijrat rosa ham katta. Bizga kifoya qiladiki, maqtashligimizga bu hijratni, u jihatni innahu zirvat sanamil jihad. Rasululloh sallam alayhi vasallam islomda yoki bo'lsam dinda eng cho'qqisi jihad dedi. Kifoya qiladi shu gap o'zi, eng kattaligiga. Lekin ixlos bo'lmasligi bilan shu amalda o'zi insonni zarariga dalil bo'lib, hujjat bo'lib qolishligi eng yomon narsa. Shuning uchun eng salohiyatli amallardan ozginasi mana bittasi aytadigan bo'lsang, ixlos. Muhojirlarga bo'lib ham kerak bo'ladigan narsa. Alloh subhanahu va taolo xolis qilsin. Ikkinchi masala ribot masalasi. Ribot masalasiga ozgina to'xtalib o'tmoqchiman. Sababi zaruriy narsa bo'lganligi uchun va mujohidlar, muhojirlarni aksari shu narsa bilan mashg'ul. Mana umumiy hijratni oladigan bo'lsak, to'rtta qismdan iborat. To'rasi bir-biriga o'zi bog'liq. Hijrat, i'dod, ribot, jihad. Shu to'rtta narsa. Birinchi vatandan chiqishlik farz deb, ikkinchisi i'dod, vatandan chiqdingiz, hijrat qildingiz, jihad maydoniga keldingiz. Endi i'dod qilish kerak. Otishni bilmaysiz, otasiz, o'rganasiz, farz. Bir-biriga bog'liq bo'lyapti. Chunki buni qilmasangiz bo'lmaydi. iloji yo'q. Chunki siz keldingiz, endi majbursiz dushmanga yo'liqishingiz kerak. Ya men faqatgina yashayman, o'taman bo'lmaydi bunaqa. Chunki kofir tanlab o'tirmaydi. bu urushgani kelmagan, bu faqatgina hijratga kelgan deb o'tirmaydi, uradi kofir. Albatta isti'dod, tayyorgarlik ko'rish kerak. Uchinchisi ribot. Ribot to jang mahalini kutib yurishlik. To'rtinchisi jang. Lekin eng oxirgisi jang va eng kattasi bu. Eng muhimi lekin bu juda ham ozgina soniyalar ozgina vaqtlar ozgina daqiqalar bo'lishligi mumkin jang endi harbiy tayyorgarlikchi hijrat qilib oldingiz endi ribotchi ribot jangni kutib yurishlik rasa ko'p vaqt bo'ladi balki 10 yillar bo'lar balki umrda hammasi ribot bo'lar aksar mujohidlarda hozirgi holati ribot holatida o'zi sangarlarda turishlik payraha turishlik ribot deyilgan lekin alhamdulillah hozirgi paytda shu diyorlarda hammasi ribot makoniga aylanib bo'lgan. Chunki dushman tepadan ham bostirib kelishligi mumkin. Har bir tarafda dushman bor. Ribotga aylangan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana Imom toboroniy bu kishi o'zidan hadis to'plamini keltiradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'rtta narsani aytib o'tdi. Abadiy qoladigan narsalardan to'rtta narsa borki, savob doim bo'lib turadi. Birinchisi ar fi sabilillah. Man mata burabitan fi sabilillah ujri amaluhu ila yawmil qiyamah. Birinchisi Alloh yo'lida ribotda yurib vafot qiladigan bo'lsa, uni amali va uni savobi qiyomat kunigacha yoziladi. Birinchisi bu. Ikkinchisi sadaqa joriya. Bir odam masjid qurdi yoki bo'lsam quduq kavlab qo'ydi. Vafot qilgandan keyin ham shu quduqda savobi bor turadi u odamga. Uchinchisi salohiyatli farzand qoldirsa, otasiga duo qilsa, onasiga duo qilsa, uni ham savobi boradi ota-onasiga. 4-tinchisi manfaatli ilm qoldirsa. Bir odam manfaatli ilm qoldirgan, bu ilmdan foydalanyapti kimlardir. Kitob o'qiyapti, boshqa bo'lyapti. Haligi yozib ketgan olim odamga nima savobi bor turadi. Lekin e'tibor beradigan bo'lsak, 3 tasi bu uchasi yo'q bo'lib ketadi. Qachonlardir? Quduq suv tugashligi bilan yoki buzilib ketsin, cho'kib ketsin yoki bo'lmasam turpoq to'lib ketsin, bo'ldi to'xtaydi. Salohiyatli farzand. Farzand o'ldi, bo'ldi duo qilmaydi otasiga, onasiga. Bo'ldi to'xtaydi savob. Ilm qoldirgan bo'lsa bir olim. Bu olim, misol uchun bir asr ilmi manfaat berar. Bir asr kitobi turar. kitoblari yo'q bo'lib ketdi, ilmidan foydalanmay qo'ydida da bo'ldi, bu odamni ham savobi to'xtaydi. Lekin ribot, murobit bo'lsa, Alloh yo'lida ribotda yurib turib vafot qilgan bo'lsa, qiyomat kunigacha savob yozilib turadi. Zamonlar o'tishi bilan, asrlar o'tishi bilan haligi 3 ta narsasiga o'xshab to'xtab qolmaydi. Ribot savob. Ribot murobit bo'lib vafot qilgan inson bu murobit xoh jangda vafot qilsin, eng katta manzil. Xoh oddiy to'shagida yotib vafot qilsin. Qaysi sabab bilan vafot qilsa ham murobitmi, Alloh yo'lidami shu diyorlarda murobitga aylangan bu inson qiyomat kunigacha savob yozilib turadi. Shuning uchun ba'zi mujohidlardan, ba'zi muhojirlardan malollanishlik ko'rinib qoladi ba'zi o'rinlarda. Malollanishlik chunki uzoq ketgan, 1-2 yil vaqt o'tgan, issiq boshqa Yo, bu narsa hech ham inson agar murobit bo'lganligini va har bir olayotgan nafasi yu yurgan yo'llari hisoblanayotganligini va agar vafot qilsa qiyomat kunigacha savob yozilib turishligini beradigan bo'lsa, umrbod rubot ana yuraveraman deydi. Agar men hozir hadis oyatlarni keltiradigan bo'lsam, murobitga Alloh yo'lida bu yurgan odamga beriladigan savoblarni hammasini aytadigan bo'lsam, yo shahid bo'lmay qolaman. Yuraveraman deb qoladi. Chunki olayotgan nafas o'zi hisoblanadi. Murobitni uyqusi tashqarida oddiy yurgan odamni ibodatidan afzal. Insonga bundan katta ne'mat bo'lishligi mumkin emas. Shuning uchun xosatan xizmatda yurgan yoki bo'lmasam hijratda yurib biror bir xizmatga qo'yilgan lekin e, ribotligini ayni o'zi bir hadafini yaxshi bilmagan insonlar unaqa nima tushkunchaga tushmasligi kerak. Chunki birinchidan murobit, ikkinchidan har bir qilinayotgan har bir olinayotgan nafas hisoblanib va inshaalloh agar biror bir hodisa sababli vafot qiladigan bo'lsa, qiyomat kunigacha ochiq qoladi daftari yozilib turadi savob. Inshaalloh. Shuning uchun qiyomat kunida jannat ahillari muhojirlardan, mujohidlardan so'raydi. Sizlar nima erta kirib oldinglar? Rosa erta kirdinglar. Hisob kitob bo'lmadimi sizlarga? Desa, muhojirlar aytar ekan, qanaqa hisob bo'lsin bizga?" Sen nima deyapsan? Biz yelkalarimizda endi Rasululloh sallam hadisda suyuf deb anaqa aytgan, qilichlarni aytgan. Endi hozir zamonimizga kelib turib qurol, partalar. Sen nima deb o'ylayapsan? O'zimizni yelkalarimizda partalarimiz ko'tarib yurgan bo'lsak, ustilarimizdan endi u Rasululloh sallam hadisida ustilarimizdan qilich o'ynab turgan bo'lsa. Endi ustilarimizdan qachon jos tayyor urib qo'yar ekan deb yursa muhojirlar. Qanaqa hisobda aytyapsan? Biz hisobdan o'tib bo'lganmiz deb muhojirlar haligi jannat ahllariga shunday javob berar ekan. Shuning uchun bu ribot katta ne'mat. Lekin shayton keladida e, yura shunaqa. Chunki Alloh taolo ta'kidlab aytgan, albatta sabr kerak va musobara kerak, sabr qilinishi kerak. Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu sabiru va sabiru va rabitu vattaqulloh. Ba'zi insonlar muhojir bo'lib ribotni ayni tushunchasini bilmasdan malollanib qolishligi mumkin. Shuning uchun Alloh taolo isbiru va sabiru. Ey iymon keltirgan bandalar, isbiru, sabr qilinglar. Va sabiru va o'zinglarni o'zinglar sabrga chaqiringlar. Endi faraz qiling, million million kilometrlardan kelib, ming ming dengizlar osha kelib kofir sabr qilib o'tiribdi bu ham. musulmonni qarshisiga sabr qilyapti. Kofir bo'ldi, hayotini tugatsa hech narsa yo'q unga. Uni biladi yaxshi. Bor yo'g'im shu hayot deydi. Mana shu diyorlarga kelib, issiq diyorlarga, ya'ni o'zini madaniyatini desek, chiroyli madaniyatini tashab kelib, bor butun hayotini ham sarflab kelib, sabr qilib o'tiribdi kofir. Lekin musulmonchi bor dunyosi, bor narsasi endi keladi qiyomatda. Chunki Rasululloh sallam dunyo oxiratga nisbatan jannatda sizlarda bir qamchilarning o'rniga barobar keladi. Dunyo oxiratga nisbatan. Qamchining o'rni bir qo'ysangiz, meningcha joy egallashligi mumkin. Endi dunyo go'yoki oxiratga nisbatan shuncha joy egallaydi. Ya'ni shuncha past. Musulmonda bor yo'g'i qiyomatda keladi, inshaalloh. Jannat va abadiy jannat, saodat Alloh taoloni yuzini ko'rishlik va ashablar bilan birga bo'lishlik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lishlik, eng yaxshi ko'rgan insonlaringiz bilan birga bo'lishligingiz endi kelyapti. Lekin shunday bo'lsa ham sabr qila olmaydi musulmon. Shuning uchun eslatma yuzasidan va nashot inson hadafini bilsin va bu narsalar mahsub ekanligini bilishligi uchun shu ozgina ribot to'g'risida va malollanmaslik to'g'risida shu narsalarda aytmoqchi edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda bayon qilib, ribat yawmin fi في khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Ribat yawmin muhojirni mujohidni partala ilib yurgan bir kuni khayrun min ad dunya wa ma fiha. Dunyodan va dunyodagi hamma narsadan yaxshi. Bu aqlga sig'maydi. Unaqa emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning gapi bu. Bir kunlik ribotda turgan inson aytib o'tdik, bu diyorlar ribotga aylanib bo'lgan. Hamma tarafdan dushman. Ayni ribot shu. Olimlarda istilohida ribot sangarlar, xatlar yo'q. Hozirgi kunimizda baralla aytaman, shu diyorlarda hammasi ribotga aylangan. Chunki dushman hamma yoqdan bostirib keladi. Havodan bo'lsin, har taraflama. Shuning uchun dunyodan dunyodagi hamma narsadan yaxshi. Alloh taolo o'zi bu ne'matlarni qadrlab dunyodan ustun qo'yishlikni nasib qilsin. Chunki inson ba'zi paytda ko'rinib turgan narsani afzal sanab qoladi. Bu oxiratdagi narsa korinmayapti lekin musulmon odam yaqin bilan, tavakkul bilan yurmasa, inson dunyodagi narsaga aldanib qoladi. Alloh taolo sobit qilsin. Alloh taolo haqiqiy murobitlardan qilsin. Inshaalloh nusrat judayam judayam yaqin alloh taolo kataballohu la ag'libanna ana va rusuli innalloha la qawmin aziz la ag'libanna albatta alloh taolo qasamiyat qilib la ag'libanna lam tawkid nun tawkid wallahi la ag'libanna degan Alloh o'zi qasamiyat qilib men va rasullarim albatta g'olib bo'ladi inshaalloh albatta bu din mansur alloh taolo tarafidan nusratlangan Alloh taolo albatta bu dinga va din ahliga nusrat beradi, lekin bitta narsa bor. Allazina immakkannahum fil ardi aqamus solata va atuz zakata va amaru bil ma'rufi va nahaw anil munkar. Valillahi aqibatul umur oyatida ozgina to'xtalib o'tamiz. Alloh taolo nusrat berishligi rasuliga va mu'minlarga nusrat berishligi to'g'risida bashoratlar gapiriladi, lekin bitta nuqtaga e'tibor berilmaydi. Nusratlanadigan kishilar dinni qoyim qiladigan kishilar qanaqa bo'lishi kerak alloh taolo haj surasida allazina immakkanahum fil ardi aqamussolah mo'minlarni yerni podshohlariga aylantirsak yerni boshqaradigan qilib nusratni bersak aqomussolati birinchi sifati namozni qoyim qiladi va atavu zakata nusratga loyiq bo'ladigan kishilar zakot va amaru bil ma'rufi va nahav anil munkar mana bu narsada biz oqsab qolganmiz. Va aynan shu narsalar sus bo'lganligi uchun balki Alloh taolo nusratni bermayotgandir. Yerda xilofatni tiklaydigan, nusratga loyiq bo'ladigan kishilar namozni qoyim qilishadi, zakot berishadi va amru bil ma'ruf. Amr ma'ruf qilishadi. Amr ma'rufga juda ham ko'plab narsalar kiradi. Va amru bil ma'ruf va nahaw anil munkar. Munkardan qaytarishadi. Mana shu insonlarni Alloh taolo yerda bularga tamkin berib istiqror berib ularda yerda xilofatni tiklaydigan nusratga loyiq kishilar bo'ladi deb alloh taolo bayon qiladi chunki likulli fir'avna musa har bir fir'avnga muso bor zulm juda ham oxirlab oxirgi zulmga yetdi endi bu zulmni chegarasi bor va har bir fir'avnga muso bor inshaalloh muso keladigan va zulm oxiriga yetib yiqiladigan davr keldi lekin aytib o'taman din qoim bo'lishligi uchun faqat shahodat berish kerak qon berish kerak tamom boshqa yo'l yo'q bu rasululloh sollallohu alayhi so'zi buistu was-sayfa bayna yaday saa men qiyomatga yaqin keldim deyapti ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelishligi o'zi qiyomatga yaqin qolganligiga dalolat qiladi was-sayfa qilich bilan jo'natildi din qoim bo'lishligi uchun jonlar qonlar berishlik kerak bo'ladi va bu shahidlarni qonini ustida nusrat kiymalari suzadi. Qon ustida suzadi. Bu nusrat kiyimasining ichida xilofatni tiklaydigan insonlargina bo'ladi. Boshqa odam bo'lmasdi kerak. Va bu insonlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni gapini aytadigan insonlar bo'ladi. Ribatu yawmin fi sabilillahi khayrun minad dunya va ma fiha. Bir kun Alloh yo'lida yursam, qani endi dunyo va dunyodan yaxshi deb umid qilib shavq bilan yuradigan insonlargina yuradi bu kemani. Lekin bu kema qon dengizida suzishi kerak. Qon bermasak, jon bermasak din qoyim bo'lmaydi. Asli din kalimasi shahidlar jasadini orasidan chiqib keladigan tovush bu. Din binosi shahidlarni jasadi, shahidlarni suvagi bilan quriladi. Shu din o'zi aslida. Lekin boshqacha tushuntiriladi. Qachoniki biz din deganda shahidlar jasadini orasidan keladigan din kemasi deganda shahidlar qonini dengizida suzadigan va bu kemani ustida ribat yawmin fi sabilillahi khayrun minad dunya va ma fiha deb haqiqiy qalb bilan aytadigan musulmonlar bo'ladi bu kemani ichida deb bilmagunimizcha biz haqiqiy tushunchaga ega bo'lmaymiz. Shunday bo'lishligimiz kerak. Din faqat shahodat bilan qoyim bo'ladi. Va bu shahidlarning qonun ustida nusrat kemasi, din kemasi suzadi. Da'vat bilan dunyo olinmagan. Tarixda Malaziya bilan Indoneziya xolos tarixda tijorat orqali din kirgan. Qolgan hamma davlatga qilich bilan kirgan din. Shahidlar bilan kirgan, qonlar bilan kirgan. Endi qanday Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi aytib turgan bo'lsa, men sayf bilan ya'ni qilich bilan keldim deb turgan zot bo'lsa albatta bu din oliy bo'lishligi uchun qonlar kerak jonni fido qilish kerak bo'ladi vaqtlar kerak bo'ladi sabr kerak bo'ladi ribotda yurish kerak bo'ladi xizmatlar kerak bo'ladi mana xizmat yurgan insonlar sangarda yurgan insonlardan biz pastroqmiz deb o'ylashligi mumkin savobni olib ketyapti yo'q rasululloh sallallohu alayhi vasallam min rajulayni val ajru baynahuma sawa aw kama qala Ikkita odamdan kelishi bittasi jangga jo'natilsin, bittasi qolsa ham savob, ajr ikkasini o'rtasida barobar. Endi bu yerda xizmat qilib yurgan sangarga ketgan odamlarning oilasini xizmatida, bulardan amniyatini olib yurgan insonlar sangarda qanday savobga ega bo'layotgan bo'lsa, mujohidlar, muhojirlar bu yerda yurgan ham bir xil. Bu Rasul sallallohu alayhi gapi. Ikki kishidan bir kishi jo'natilsin kelishgan holatda, lekin ajr teng. Xuddi tijoratga o'xshagan. Muzorabaga pul berasiz, foyda ham zarar ham teng. Lekin buni yaxshi tarafi, zarar tarafi yo'q buni. Gunoh qilsa o'ziga gunoh qilasiz, lekin jo'natilgan sangarga jo'natgan odam sizni gunohingiz bilan sherik emas. Yoki bo'lsam, uni gunohi bilan siz sherik emas. Lekin ajr ikki oylar orasida bir xil bo'ladi. Shuning uchun malollanmaslik kerak. Va eng katta ne'mat maqsad qilgan ne'mat. Qiyomat kunida endi shunaqa holatlar keladiki, endi tasavvurga sig'dira olmaymiz. Har bir ribotda yurib olingan nafasga savob olsak, har bir bosgan qadamimizga savob olsak, Allohning huzurida turib qiyomat kunida olgan nafasimizga yu bosgan qadamlarimizga savob berilayotgan vaqtini tasavvur qilaylik. ay yurolmagan ekanman shuni mana ko'payardi savobim yana ham jannatdan oliy bo'lardim deb turamiz agar tasavvurimizga keltirsak shuning uchun bo'lib ham muhojirdan mutlaq mumkin emas Malonlandim degan narsa bo'lishligi mumkin emas bu malonlandim degan inson Allohga bo'lgan yaqini Allohga bo'lgan tavakkuli qiyomatda dunyodan oliy qo'yishligi past bo'lgan inson bo'ladi. Shuning uchun bardan bo'laylik. Inshaalloh yaxshi kunlar yaqin va hammasidan jannat yaqin. Eng yaqin yo'ldamiz jannatga. Ribot yo'li, hijrat yo'lidamiz. Alloh taolo o'zi sobit qilsin, gunohlarimizni kechirsin. Alloh taolo o'zi qalblarimizni ulfat qilsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilmdir bu har bir oyat ilmdir bu har bir shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشايات